Yeah. Sean. Yeah. Vamos, vamos a romper. No hay tiempo pa' perder. De la disco pa'l motel. mamá la que Anabel. Baile todo le hace un coro. Te deja acá como el zorro. No pierdo mi tiempo, es oro. Todo me lo gasto, no ahorro. Más chica, más chica, más chica borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica. Calienteaste en la nevera sin escalera. La sensación de la favela salió a romper fronteras. Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican. Siempre están cuando las solicitan. chica que yo soy chica Representa tu bandera. De música en nueva era. A mí me dan donde sea. Pachuca que estás que te quema. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Y no puedo más. Machica, machica, oye, oye. machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica. Dale lenta el golpe avisa. Uh. Vino conoce Julisa. Vengo con la buena vibra. Balvin con Anita. Machica, chica, machica Turbo Nitro en la máquina. Estamos vivos, mami, ya tú sabes. ¿Qué hubo, dale, vamos a machucar. Machica, machica, oye, oye. Machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica, machica. Machica. Mexico.